In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissime celestis militiae, sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spirituali anequitiae in celestibus. Veni in auxilium hominum, quos Deus ad imaginem similitudinis sue fecit, et a tiranni de diaboli emit prezio magno. Te custodem et patronum sancta venerator Ecclesia, tibi tradidit dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas deprecare deum pacis ut conterat satanam sub pedibus nostris ne ultra valeat captivos tenere homines et ecclesiae nocere offer nostra preces in cospectu altissimi ut cito anticipent nos misericordiae domini et apprehendas draconem serpentem antiquum qui est diabolus et satanas et ligatum mittas in abyssum ut non seducat amplius gentes In nomine Iesu Christi, Dei et Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, Beato Michele Arcangelo, Beatis Apostolis Petro et Paolo et Omnibus Sanctis, et Sacra Ministeri nostri Auctoritate Confisi, ad infestationes diabolice fraudis repellendas securia gredimor. Exurgat Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiant qui erum teum a faci eius, et sicut deficit fumus deficient sicut fluit cera facie ignis sic perent peccatores a facie dei ecce crucem domini fugite partes adverse vicit leo de tribu iuda radix david fiat misericordia tua domine super nos quem ad modum speravimus in te exorcizamus te omnis immunde spiritus omnis satanica potestas omnis incursi infernalis adversarii omnis legio, omnis congregatio secta diabolica, in nomine et virtute Domini nostri Iesu Christi, eradicare et effugare ad ei ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis, ac preziose divini agnes sanguine redemptis. Non ultra audeas, serpens calidissime, de cipere humanum genus, Dei ecclesiam persequi, ac Dei electus excutere et cribrare sicut triticum, imperatibi Deus Altissimus, cui in magna tua superbia te simile maberi aduc presumis, cui omnes homines vult salvo sfieri, et ad agnizionem veritatis venire. Impera tibi Deus Pater, impera tibi Deus Filius, impera tibi Deus Spiritus Sanctus, impera tibi Christus, eternum Dei Verbum caro factum, cui proseduti generis nostri tua invidia perditi, umiliavit semet ipsum factus obedien susque ad mortem, qui ecclesiam suam edificavit supra firmam petram, et portas inferi adversus eam nunque messe prevalitura sed ixit, cum ea ipse per mansurus omnibus diebus usque ad consumationem seculi. Imperativi sacramentum crucis, omniumque Christiane fidei misteriorum virtus, imperativi excelsa Dei genitrix Virgo Maria, quel superbissimum caput tuum a primo instante immaculate sue concepcionis in suo humilitate contrevit imperatibi fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli ceterorumque apostolorum imperatibi martyrum sanguis ac pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio ergo drago maledicte et omnis legio diabolica adiuramus te per Deum vivum per Deum verum per Deum sanctum per deum qui sic dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed abiat vitam eternam. Cessa decipere humanas creaturas, e isque eterne perditionis bene non propinare. Desine ecclesie nocere, et eius libertati laquio sinicere. Vade, Satana, inventor et magister omnis fallacie, hostis umane salutis. Da locum Christo, in quo nihil invenisti deoperibus tuis, da locum ecclesiae uni sancte catholicae et apostolice, quam Christus ipse acquisivit sanguine suo umiliare sub potenti manu Dei contra et effuge invocato a nobis sancto et terribili nomine Iesu quem inferi tremunt cui virtuses celorum et potestates et dominationes subiecte sunt quem cherubim et seraphim in defesis vocibus laudant dicentes Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Domine, exaudi rationem meam et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus celi, Deus terre, Deus angelorum, Deus arcangelorum, Deus patriarcharum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum. Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem quia non est Deus preter te, nec esse potest nisi tu, creator omnium visibilium et invisibilium, cuius regni non erit finis, humiliter majestati glorie tue supplicamus, ut ab omni infernalium spirituum potestate, laqueo, deceptione et nequitia, nos potenter liberare, et in colum es custodire digneris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ab insidiis diaboli libera nos, Domine, Ut ecclesiam tuam secura tibi facies libertate servire, te rogamus, audi nos. Ut inimicus sancte ecclesiae humiliare dinieris, te rogamus, audi nos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.